يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون Enyi waja wangu, hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين Ambao waliziamini ishara zangu na walikuwa waislamu. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون إنجييني بيبوني نيني na wake zenu mtafurahishwa يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون Watakuwa wanapitishiwa sahani za dhahabu na vikombe na vitakuwamo ambavyo nafsi zinavipenda na macho yanavifurahia na nyinyi mtakaa humo milele. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون Na hiyo ni pepo mliorithishwa kwa hayo mliokuwa mkiyafanya. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون Mnayo humo matunda mengi mtakayoyala. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون Kwa hakika wakosefu watakaa katika adhabu ya Jahannam. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون Hawatapumzishwa nayo na humo watakata tamaa. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين Wala sisi hatukuwa dhulumu bali wao ndio walikuwa madhalim. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون Nao watapiga kelele waseme, ewe Malik, na atufishe Mola wako mlezi, naye aseme, hakika nyinyi mtakaa humo humo laqad ji'nakum bilhaqqi walakinna aktharakum lilhaqqi karihun kwa yakini tulikuleteni haki lakini wengi katika nyinyi mlikuwa mnaichukia haki am abramu amran fa inna mubrimun. au waliweza kupitisha amri yao bali ni sisi ndiyo tunaopitisha أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون Au wanadhani kwamba hatusikii siri zao na minongono yao wapi na wajumbe wetu wapo karibu nao wanayaandika قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين sema ingelikuwa Rahmani ana mwana basi mimi ningelikuwa wa kwanza kumwabudu سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون ametakasika Mola mlezi wa mbingu na ardhi Mola mlezi wa arshi na hayo wanayomsifia فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون basi waache wapige porojo wakicheza mpaka wakutwe na hiyo siku yao walioahidiwa. Wa huwa alladhi fi samai ilahu wa fi al-ardi ilah wa huwa al-hakimul alim. Na yeye ndiye Mungu mbinguni na ndiye Mungu katika ardhi. Naye ndiye mwenye hikma, mwenye ujuzi. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون na ametukuka mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na viliomo ndani yake na uko kwake ujuzi wa saa ya kiyama na kwake yeye mtarudishwa ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وعلى هاو مناو ومبا بدل yake yeye hawana uweza wa kumwombea mtu isipokuwa anayeshuhudia kwa haki na wao ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله faanna yufakun na ukiwauliza ni nani aliyewaumba bila shaka watasema Mwenyezi Mungu basi ni wapi wanakogeuziwa waqilihi ya rabbi inna ulai qaumun la yu'minun na usemi wake ni ewe Mola wangu mlezi hakika hawa ni watu wasioamini فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون Basi wasamehe na uambie maneno ya salama watakuja jua. الله أكبر الله أكبر atawaambia wacha Mungu kwa kuwafanyia heshima, enyi waja wangu. Leo msihofu adhabu yoyote wala msihuzunike. Mmekwisha salimika na adhabu na Mwenyezi Mungu amekudhaminieni thawabu. Walioziamini ishara za Mwenyezi Mungu na wakamtii na wakawa wanamnyenyekea. Siku ya kiyama wataambiwa kwa kufanyiwa heshima Ingieni peponi, nyinyi na wake zenu na nyimmo katika furaha iliyo kubwa, ambayo itadhihiri kwenye nyuso zenu. Na baada ya kuingia peponi, watakuwa wakizungukiwa kwa sahani za dhahabu na bilauri kadhalika. Na humo watapata vyakula namna mbalimbali na vinywaji vya kila namna. Na humo peponi watapata kila kitamaniacho moyo na kitu za chomacho na kukamilisha furaha watambiwa nyinyi mtakaa milele katika neema hizi na kutimiza neema watambiwa hii ndiyo pepo mlioipata kwa sababu ya vitendo vyema mlivyovitanguliza mlipokuwa duniani humo mtapata matunda ya namna nyingi na kwa wingi mtastarehe kuyala hakika waliotenda makosa kwa ukafiri watakuwamo katika adhabu ya jehanamu dai dawamu Hawapunguziwi adhabu wakosefu hawa, wala haisitishwi na wao watakata tamaa ya kuokoka. Wala sisi hatukuwadhulumu wakosefu hawa kwa adhabu hii, lakini wao wenyewe ndio wanajidhulumu nafsi zao kukhiari upotofu kuliko uongofu. Na wakosefu watapokwisha kata tamaa ya kupunguziwa adhabu kali, watamwita Maliki, huyo ni askari wa motoni wakimwambia Mwombe mwana wako mlezi atufishe tupumzike na adhabu ya jehanamu. Na maliki awambie, nyie mtakaa humu humu katika adhabu milele. Mwenyezi Mungu mtukufu atawaambia kwa kuwarudi, nyinyi alikujilieni mtume wetu enye watu wa Maka kukuleteni dini ya haki. Wakaamini wachache na wengi wenu mkakataa. Nao hawaipendi haki. Kwani ndio waliweza washirikina wa maka kutimiza hivyo vituko vyao, kumkadhibisha mtume na kupanga njama za kumua. Bali sisi kwa hakika tuliweza jambo katika kuwalipizia wao na kukupa ushindi wewe juu yao. Ati wanadhani hawa washirikina kwamba sisi hatuyasikia maneno yao wenyewe wanapopanga njama na wanaposemezana kwa siri katika kukanusha haki. Kwani twawasikia na malaika wanaodhibiti kauli zao yaandika hayo. Waambie hao washirikina, ikithibitika kwa ushahidi kuwa kweli Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwana, basi mimi ningelikuwa wa kwanza kumwabudu mwana huyo. Lakini hayo hayakuthibiti kwa hoja yoyote kwamba Rahmani ana mwana, kwa kuwa hayo ni kumfanya Mwenyezi Mungu awe hajiwezi mwenye kujitosha awe mhitaji. Na yeye subhanahu ametakasika na kila la upungufu kwa ukamilifu wake. Ametakasika kwa mtakasiko wa mwenye kuziumba mbingu na ardhi na arshi tukufu. Kwa yote wanayomsifia washirikina ambayo hayaelekeani na ungu wake. Basi wachilie wazame katika upotofu wao na wacheze katika dunia yao, wayaache mambo yenye maana, wala wasishughulikie mpaka iwaje siku ya kiyama walioahidiwa ipate kila nafsi kulipwa kwa hiyo ya chuma. Na yeye ndiye anayabudiwa mbinguni kwa haki, na anaabudiwa katika ardhi kwa haki. Na yeye peke yake ndiye mwenye hikma za mwisho katika vitendo vyake na mipango yake, mwenye kujua kila kitu kilichokuwa na kitakachokuwa. Na ametukuka na ametaadhamu yeye ambaye peke yake mwenye ukamilifu wa kutekeleza katika mbingu na ardhi na baina yao katika viumbe vya angani vinavyoonekana na vinginevyo, na mipango yote iko kwake. Na yeye tu ndiye mwenye kujua wakati wa kiyama, na kwake yeye peke yake mtarejeshwa mwishoe kwa ajili ya hisabu. Na hiyo miungu yao wanaoiabudu badala ya Mwenyezi Mungu haimiliki uweza wa kuwaombea hao wanaoabudu lakini wenye kushuhudia kwa tauhidi, yani hao wanaoamini ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Mola wao mlezi kwa haki, hao wanaweza kuombewa miongoni mwa waumini atakao Mwenyezi Mungu kuwaombea. Na ewe mtume, ukiwauliza hawa washirikina na naliyewaumba, bila shaka watasema kawaumba Mwenyezi Mungu. Basi kuwaje wakaacha kumwabudu Mwenyezi Mungu mtukufu, wakenda kuabudu wenginewe, nao wanakiri kuwa yeye ndiye muumba wao. Ama hakika jambo hili ni la ajabu. Na hapa kwa kauli ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama anapoomba na kuita, ewe Mola wangu mlezi, hakika hawa wenye inda ni watu wasiotarajiwa kuamini. Basi waachilie mbali ewe mtume kwa wingi wa inda yao na waambie Langu mimi ni kukuachieni kwa salama yenu kutoka kwangu na salama yangu kutoka kwenu. Nanyi mtakujajua kuwa mwisho wa inda yao ni hasara iliyo wazi.